Bismillahi rohmanir rohim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyid ibn Musayyab rahimahulloh. Muarrihlar u kishi haqida shunday deyishadi. Kana Sayyid ibn Musayyab yufti va sahobatu ahya. Hali Madinai Munawvarada sahobalar tirik turib, Sayyid ibn Musayyab fatvo beradigan kishilardan edi. Musulmonlarning amiri Abdul Malik ibn Marvon Baytullohni haj qilishni qasd qildi. Ikki Haram sharifni ziyoratini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Ravza-i sharifida u kishiga salom berib, ikki rakat namoz o'qishni niyat qildi. Damashqdan Hijozga qarab, Madina munavvaraga qarab ketib borar ekan, musulmonlarning amirini Banu Umayyaning umorolari, qavmining sayyidlari va davlatning bir kibor kishilari billa kuzatib hamrolikda bordi. Amir bilan ba'zi bir farzandlari, o'g'illardan bir qanchalari ham birga borishdi. Ular Damashqdan Madinaga qarab ketib borishar ekan, qayerda to'xtashmasin ularga chodirlar tikildi. Hamda Allohning dinida ilmlari chuqur bo'lishi uchun ular uchun xos ilm majlislari uyushtirildi. Madina munavvaraga yetib borishligi bilan musulmonlarning amiri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabrini ziyorat qildi. ikki rakat namoz o'qidi, Rasulullohga salom berdi hamda Madinada imkoni boricha uzoqroq turishlik qasdida bo'ldi. Amir al-Mu'mininning asosiy e'tibori, u kishi bir qattiq e'timom qilgan narsa payg'ambarimizning masjididagi ilm halaqalari edi. Chunki u davrda ulug' tobiinlardan Said ibn Musayyibning bir halqasi bir joyda dars qilar edi. Urvat ibn Zubayr rahimahullohga quloq solayotgan talabalarning halqasi alohida bir joyda dars qilardi. Abdulloh ibn Ataba va bir qancha ulug' tobiinlar majlislar qilar ekan, masjid mana shu ilm majlislari bilan obod bo'lar edi. Madinada turgan kunlarni birida xalifa qaylula vaqtida uyg'onib ketdi. Ana shu qaylulasidan bevaqt uyg'onib ketdi-da, xizmatkorga "Ey Maysara" dedi. "Labbiy amiral mu'minin" Rasulullohning masjidiga bor. Ana shu joyda ulamolardan birortasi bo'lsa, bizga ham suhbat bo'lishligi uchun chaqirib keladi. Amirni buyrug'ini shoshganicha bu maysara bajargani chiqdi. Payg'ambarimizning masjidiga kirib, tezda bir ko'zini yugurtirdi, bittagina halqa turar edi. Bir jamoat odam o'tirar edi. Ularning oqsoqoli shayxi 60 dan o'tgan bir kishi edi. U kishida ulamolardagi bir soddalik, haybat va buqor bor edi. Odamlar to'planib o'tirgan halqaga borib turib, mana shu halqaga yaqin kelib turib, shayxga bir barmog'i bilan ishora qilib, bu yoqqa qarang degandek qildi. Bu dars berayotgan shayx haligi kishiga qaradida e'tibor qilmadi. So'ngra yaqinroq oldiga borib turib, meni ishora qilayotganimni ko'rmadingizmi dedi. Haligi shayx aytdi, "Meni menga ishora qildingizmi?" "Ha, sizga ishora qildim." "Nima hojatingiz bor?" deb so'radi shayx. Maysara javob berdi: al mu'minin uyqusidan uyg'onib ketdi. Menga payg'ambarimizning masjidiga borib, menga suhbat bo'ladigan biror bir kishini chaqirib kel dedi." Deganida boyagi shayx men xalifani suhbatlardan emasman dedi. Maysara aytdiki, lekin birov bilan suhbatlashgisi kelyapti. Yuring men bilan deganida shayx aytdi: "Kim bir narsani xohlasa, istasa o'zi boradi oldiga" dedi. Undan tashqari masjid keng dedi. Agar amir kelsa, bu halqada, bu majlisda u kishiga ham joy topiladi dedi. Kesin unga gapiramiz, lekin biz bormaymiz oldiga dedi. Boyagi xizmatchi Maysara xalifani oldiga qaytib bordi. Borib turib, masjidga borib, bor yo'g'i bitta halqa borligini topdim. Undagi shayxga borib turib, al Mu'minin uyqusidan uyg'onib ketdi. menga masjidga borib menga hamsuhbat bo'ladigan odamni chaqirib kel dedi deb aytsam u yerda o'tirgan shayx o'zi bir tamomiy xotirjamlik bilan masjid keng agar kelsa gapiramiz lekin biz oldiga bormaymiz dedi shunda abdumalik ibn marvon uf tortdida o'rnidan turib kirib ketayotib bu dedi said ibn musayyab bo'lsa kerak dedi qaniydi unga bormaganingdayu qaniydi shu gapni gapirmaganingda dedi shu gapni gapirib ichkariga kirib ketayotganda xalifani o'g'illaridan kichigi kattasiga aytdiki, bu dedi Amir al-Mu'mininni oldi turishidan bosh tortib, o'zini katta tutayotgan, amirni majlisida hozir bo'lishi xohlamayotgan kim ekan bu odam dedi. Axir Amir al-Mu'mininga butun dunyo bosh etgan bo'lsa, Rum podshohlari ham xabatlanib turgan bo'lsa, kim ekan bu o'zini katta oladigan dedi. Shunda xalifani katta o'g'li kichigiga javob berdi. Bu odam dedi, seni ining Valid ibn Abdulmalikka qizini so'rab otamiz sovchi qo'yganida qizini bermagan dedi. Ya'ni bu shunday bir Said Musayev shunday odamki, xalifa o'g'liga qizini so'rab borsa, bermadi. Shunda kishiga hayron bo'ladiki, bu qanaqa odam ekan dedi. Valid ibn Abdulmalikka qizini bermadimi? Valid ibn Abdulmalikdan ko'ra ustunroq joyni topib berdimikin? lekin hech bo'lmasa manzilatda, hurmatda bizni inimizga o'xshagan odamga berdimikin dedi. Katta aka aytdi, "Yo'q" dedi. "Men dedi, undan xabarim yo'q" dedi. "Uni bilmayman" dedi. Shunda bu ikki aka ukaning suhbatini eshitib turgan Madinalik kishilardan biri aytdiki, "Ey amirlar, agar ruxsat bersanglar" dedi, sizlarni savollaringizga men javob beraman" dedi. Aytadi, "Ha, qizini berdi" deydi. Madinalik oddiy bir insonga Abu vado ismli yigitga berdi dedi. Abu Vado meni bir devor qo'shnim dedi. Xohlasanglar qanday qilib uylanganligini aytib beraman dedi. Ikkala aka-uka bu madinalik kishining suhbatiga so'ziga quloq solishdi. Endi bu madinalik kishi Abu Vadoni tilidan hikoya qiladi. Abu Vado shunday dedi. Men Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidida ilm talabida Sayyid ibn Musayyabning majlisidan chiqachon qolmasdim. Doim Sayyid ibn Musayyabning majlisida o'tirardim. Bir necha kun masjidga bora olmay qolganimda Said Musayyad meni yo'qligimni bilibdi-da, men haqimda so'rabdi. Kasal bo'lib qoldi shekilli yoki biror ish bilan ovora bo'ldi deb yaxshi gumon qildi. Bir necha kun o'tgandan keyin masjidga keldim, o'tirdim, salomlashdim. Dars tugaganidan keyin turib ketyapsan, ushab qoldi. Said Musayyab so'radi Abu Vadodan. "Ya Abu Vado, nima bo'ldi sizga?" dedi. "Bir necha kun yo'qolib ketdingiz. Ayolim vafot qildi. Shuni dafn bilan ovora bo'ldim." dedi. Said Musayyab aytdi: "Ya Bavodoa, bizga xabar qilmabsiz-da. Biz sizga mana shu musibatingizni yoningizda turar edik, janozasini o'qirdik, dafnda sizga ko'maklashardik." Abu Vado aytdi: "Alloh sizdan rozi bo'lsin" dedi. Turib ketmoqchi bo'lganimda ushlab qoldi. So'ngra aytdiki, "Uylanishlik haqida o'ylab ko'rmadingizmi, Abu Vadoa?" dedi. Alloh rahmat qilsin. Kim ham menga qizini berar edi? Yetim o'sgan bo'lsam, Faqir bo'lsam, qo'limda 2 yosh dirham pulim bo'lsa, kim ham menga qizini berardi dedi. Deganda Said ibn Musayyab men beraman qizimni dedi. Abu Wadoa aytadi, nima deyishlikni bilmasdan tilim qotib qoldi. Meni holimni ko'rib turib, ahvolimni bilib turib, qizingizni nikohlab bera olasizmi deganida, ha dedi. Chunki bizni uyimizga qizimizni qo'lini so'rab, biz uni dinidan, axloqidan rozi bo'ladigan kishi kelsa, albatta unga nikohlab beramiz dedi. Dedida, ana shu ikkalasi o'tirgan joyda masjidning nandarog'ida turgan 3-4 odamni chaqirtirdi. Kelib o'tirishdi. Mana shu joyda o'zida Sayyidun Musayyab xalifani o'g'liga bermagan qizini bir necha odamlarning guvohligida nikohlab berdi. Mahriga 2 dirham pul belgiladi. Nikohda o'qib bo'ldi, mahrni belgilab bo'ldi. U kishi aytadi, dahshatdan va xursandchilikdan qayoqqa ketayotganini ham bilmadim deydi. Uyimga qarab ketib boradim, shu kuni ro'zador edim. Uyga borib ro'zadorligim ham esimdan chiqib qoldi. O'zimga o'zim, "Esenga voy bo'lsa, e, vodo, nima qilyapsan? Kimga xaridor bo'lding? Kimdan qarz olasan? Mushkulingni endi qanday hal qilasan?" deb xijolat bo'lib turdim. Shom paytiga shunday bir holatda turdimki, shom namozini aytgandan keyin namozni o'qib bo'lib, dasturxonimdagi yog' va nondan boshqa narsa yo'q edi dasturxonimda. Shu bilan iftor qilishlikka o'tirdim. Shom paytida og'iz ochayotganda eshik taqilladi Kim u deb so'rasa, Sayyidman dedi. Abu Vado aytadi, Madinada yashaydigan Said ismli kishilarning hammasi hayolimdan o'tdi deydi. Allohga qasam, lekin Said ibn Musayyab bo'lishiga hayolimga kelmadi deydi. Chunki Sayyid ibn Musayyab 40 yildan beri masjid bilan uyini ortasidan boshqa joyda ko'rilmagan edi. yo uyiga ketayotganini ko'rilardi, yo masjidga ketayotganini ko'chada bekordan yurmasdi. Shuning uchun Madinadagi hamma sayyid hayolimni o'tdi, qaysi sayyid ekan deb. Lekin Sayyid ibn Musayyabdagi hayolimga kelmadi dedi. Eshikni ochsam, Sayyid ibn Musayyab turibdi. Shunda hijolat bo'lib, "Ey Abu Muhammad, agar buyursiz, men sizni oldingizga borardim" dedi. U kishi javob berdi, "Yo'q, biz sizni oldingizga kelishlikka haqlimiz" dedi. Ichkariga kiring deganda yo'q dedi. Men bir ish bilan keldim dedi. Nima ish Alloh rahmat qilsin deganida Allohning shariati bilan bugun meni qizim sizning ayolingizga aylandi. Sizni mana shu vahshatingizda sizga hamroh bo'ladigan odam yo'qligini uyingizda bilaman. Shunday holatda siz uyingizda yolg'iz tunab, ayolingiz boshqa joyda alohida tunashligini xohlamadim. Deganda Abu Vadoa menga voy bo'lsin dedi. Olib keldingizmi qizingizni dedi. Ha dedi. Yon boshida turardi dedi. Shunda qiziga qarab turib, "Ey qizim, Allohning ismi va barakoti bilan kuyovingizning uyga kiring" dedi. Qizi hayoti qattiqligidan ostona oxlab kelyotib, etagini bosib yiqilib tushlikka sal qoldi. Qizini topshirdi kuyov bolaga, ketdi. Bizi mol o'lchovlarimiz qanchalik ketib qolgan qaranglar. Bu ummatni chiroqlari bo'lgan, yulduzlari bo'lgan kishilar qanday boshlagan hayotda? Bu ummatni boshi qanday bo'lgan? Dunyodan behojat bo'lgan. xalifani o'g'liga so'rab kelsa bermayotgan qizini 2 dirham, 3 dirham puli bor yigitga olib borib nikohlab bergani hayo qilmayapti. aytyapti o'lchovni bizni uyimizga, bizni qizimizni qo'lini so'rab, biz uni dinidan, axloqidan rozi bo'ladigan odam kelsa, albatta beramiz, chunki meni bo'ynimda omonat. Qizim meni bo'ynimda omonat deydi. ana shu o'lchovlarning noto'g'riligidan dunyosiga yoki qandaydir boshqa narsasiga qiziqib turib berib ajrashib kelayotgan ko'p qizlarni, kelinlarni guvohi bo'lyapmiz. Surishtirib kelsangiz, o'lchov noto'g'ri bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Fatima Zahroni Ali roziyallohu anhuga nikohlab berganini eslaylik. Abu Bakr solchi qo'ydi, Rasululloh indamadi. Umar solchi qo'ydi, Rasululloh indamadi. Shunda, "Ey Ali, 22-23 kirgan bola. "A siz soch qo'ymaysizmi?" dedi. "Ha, menga beradi ekan. O, Abu Bakr Umarlarga bermadi desa, nimaga bermaydi? Axir siz birinchi iymon keltirgan yosh yigitsiz. Birinchi o'lchov. Qo'lidagi dunyosi yo'q. rasulullohni qarindoshisiz, eng yaqin sahobalardansiz. Borib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kirib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzuriga kirib o'tirdida, shu gapirgani xijolatib o'zi sovchi bo'lib keldi. Rasulullohning qiziga fotima Zahroga Nima hojatingiz bor, gapiring deganida Rasulullohning qizi haqida o'ylagandim dedi. Boshqa gapni gapira olmadi. Payg'ambarimiz xush kelibsiz, safo kelibsiz dedi. Shu bilan tugadi. Tashqariga chiqdi, hamma sahobalar qarab turishdi, nima bo'ldi, nima bo'ldi desa, bilmayman nima bo'lganini. Keldim, xush kelibsiz, safo kelibsiz dedi, muborak bo'lsin, bundan oshga gap kerak yo'q sizga dedi. Bir necha kun o'tdi Rasulullohdan ham javob bo'lmadi. Ali roziyallohu anhu ichi yonib turibdi. Payg'ambarimiz o'yda turganida eshittirib turib, sahobalarga payg'ambarimiz eshittirib turib, kecha Rasulullohning qizini so'rovdim. Rasululloh xush kelibsiz dedi, lekin uylangan ish narsam yo'q deb qo'ydi. Payg'ambarimiz eshitib, nimangiz bor dedi. E, Rasululloh hech narsam yo'q dedi. Men hadiya qilgan xutomiya sovutingiz qani dedi. Olib keldi, shuni sotdi, mahrga belgilandi. Payg'ambarimiz 2 kilo xurmo olib kelib qo'ydi. Banu Hoshimni yig'di, xutmani o'qidi, nikohlab berdi, shu bilan kvartiraga olib chiqib qo'ydi. Endi Abu Vadoa o'zi yakka qoldi kelin bilan. Uyini tuyuqolsiga ko'tarilib qo'shnilarni chaqirib, "Bu yoqqa qaranglar" dedi. Qo'shnilari chiqishdi. Aytdiki, "Bugun kunduzi Said ibn Musayyab payg'ambarimizning masjidida 2 dirhamga nikohlab berdi menga." Endi hozir qo'yib ketdi. Yonida turib turinglar, men onamni chaqirib kelay, onam uzoqda yashardi desa, qo'shnilardan bo'lgan bir kampir aytdiki, Ya bu oda sizga voy bo'lsin, nima deyotganingizni bilyapsizmi dedi. Xalifani o'g'liga bermagan qizini sizga 2 dirhamga nikohlab 100 gapga berdimi? Ishonmasanglar kirib qaranglar dedi. Kirishida haqiqatan Said ibn Musayyabning qizi edi. Onasini chaqirgani ketdi. Qo'shnilari yolg'iz qoldirmasdan ayollar birga turishdi kelin bilan. Onasi keldi, kelinni ko'rgandan keyin aytdiki, "Seni yuzing men yuzimga harom" dedi o'g'liga. 3 kun kelinni menga qo'yib berasan dedi. Ya'ni mana shu ishni qila, bu seni yuzing meni yuzimga harom degani, men aytgan ishni albatta qilasan degan ma'noda. Eng karima ayollarni bezab, ziynatlab kuyovga uzatgandek, men senga bir bezab, ziynatli bergunimcha 3 kun sabr qilib tur dedi. Onasini aytgani qildi. 3 kundan keyin xushbo'ylab, ziynatlab kelinni kuyovning qo'liga topshirdi. Abu Vado kelinga qarar ekan, Madinadagi eng go'zal ayollardan biri ekanligini ko'rdi. Qur'onni hifz qilgan, yodlagan, payg'ambarimizdan hadisni rivoyat qilishlikni bilgan hamda erini haqqini eng yaxshi taniydigan ayollardan bittasi edi. Bir necha kun kuyov kelin turdi, otasi ham, boshqa hech kim ham ziyorat qilmadi, o'zlari bo'lishdi. So'ngra bir necha kundan keyin shayxning qaynatasining majlisiga borib, yana o'tirib salom berdi, salomga alik oldi. Majlis tugab hamma tarqagandan keyin qaynota bilan kuyov o'tiribdi. Qaynata kuyovdan so'rayapti. Ayolingizning ahvoli qanday dedi. Deganida ayolim dedi. Do'stlar havas qiladigan, dushmanlar hasad qiladigan holatda dedi. Deganda alhamdulillah dedi. Uyimga qaytib borsam, Said ibn Musayyab juda bir katta molni yo'qimizdan yuboribdi dedi. Uyimizga xaridor bo'lib kelgan odammi? yoki biz birovga xaridor bo'lib borayotgan bo'lsak qiziga, birinchi dini turishligi kerak ekan. Albatta dindor bo'lib turib, ham chiroyli bo'lsa, ham nasl nasabi baland bo'lsa, ham boy bo'lsa yaxshi. Lekin birinchi o'rinda nima turar ekan? Dini turar ekan. Bu xalifani ikkala o'g'li bu qissani eshitib turib aytishdiki, sini tark qilib, boqiylikni o'ziga ham oilasiga ham sotib olgan ekan. Allohga qasam, Amiral mo'mininning o'g'liga qizini bermasdan baxillik qilmabdi, balki qizini dunyo fitnasiga, boylik fitnasiga tashlashlikni xohlamabdi. Keyinchalik Said ibn Musayyabni hamrohlari aytishdi, nimaga sen xalifaga qizingni berishlikni xohlamasdan oddiy bir kambag'al musulmonga berding deganda aytdi. Meni qizim meni bo'ynimdagi omonat. Nima ish qilgan bo'lsam, qizimni salohiyati foydasi uchun qildim. Agar men xalifaga berganimda nima bo'lardi bilasizlarmi? Banu Umayyaning qasriga borsa, u yerdagi asoslarni qimmatligini, qimmatbaho kiyimlarni ko'rsa, o'ng tomonida ham, chap tomonida ham xizmatkorlar tursa, o'zini xalifaning xotini ekanligini o'ylab turib, dinida fitnaga uchrashligi mumkin emasmi dedi. Shonli kishilardan biri buni eshitib turib aytdiki, haqiqatan bu kishi odamlar orasidagi nodir bir gavhar ekan dedi. Madinalik kishi ayni haq so'zni aytdingiz dedi. Chunki u kunduzlar ro'zador, tunlari bedor o'tadigan, 40 marta umrida haj qilgan kishi bu dedi. Bu kishi payg'ambarimiz masjidida 40 yil takbirul ulodan qolmagan ekan. Va hech qachon namozda oldida safda turgan odamni kuragiga qaramagan ekan. Chunki doim birin safda turgan ekan 40 yil. U kishi kimga kuyov edi o'zi? Madinani xohlagan ayollar nikohlanishi mumkin bo'lgan Said ibn Musayyab Abu Hurayra roziyallohu anhu dan hech kim ustun qo'ymagan edi. U kishini qaynotasi Abu Hurayra roziyallohu anhu edi. Taqiq u kishi o'zini yoshlik chog'idan ilmga bag'ishlagan kishilardan edi. U kishi bir kalimani doimiy suratda takrorlab yuradi. Go'yoki u uchun shior edi. Bandalar o'zlarining nafslarini Allohning toati bilan aziz qiladilar va Robbilariga osilik bo'lishi bilan nafslarini xor qiladilar. Mana shior. Inson dunyoda azizlikni xohlasa, Farqi yo'q. Erkak, ayol, boy, kambag'al, katta, kichik. Allohni toatida tursin, aziz bo'laveradi. Agar xor bo'lishligini xohlasa, Alloh taologa ma'siyatda davomiy bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bularni hayotlarini o'qib ibratlanishligini hammamizga nasib qilsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.